martxoan hasi ginen eh, erraiten gure aserrea, eta eh, grebare, eh, grebaren bidez, baien badilea hilabeteak ari garela negoziatzen, bai gobernuarekin, baita ere uh, sncf ordoan zuzendariekin, orduan ez da ritu behar, hainbeste hilabete utzita pasat, pasatzen, uh, diendea eta langileak aserretuta greban sartzea. Badakigu komunikazioa gure kontra dioko duela, hainitz, zenta sekulen edo oso gutitan aipatzen da zertarako greban garen, bai gehienetan joaten dira erabiltzailean ikustera. Horra, trenik ez duzu kontentzira, Be ez ez dira kontent eta badakigu. Horra, erabiltzaile eri ez gira hoien kontrari, baina ez dugu beste biderik porukatzeko. Greba dugu eh, gauza bakarra eta gaur egun ez dira tremidetako langileen gatik greban, uh, baizik eta nagusien gatik. Konkretuke, nik eran hor, pos sindikatu nagusiek deiturik, uh, eh, TGV bat edo bi, besterik ez, Euh, biatuko dela endaiatik, euh, parixela, eta beste guziak autobus ibiliko dira. Antsu hiru hilabeteari galera esplikatzen, uh, zer salatzen dugun bai gule lan baldin zetan, eta baita ere uh, elkomri legearen inguruan, eta eta ez gila entzunak izan, euh, negoziaketak badira eta ez dira bat ere eta gule lan baldin zak hor uh, berriz plantan maten dira ustailaren uh, lehenean, akordio berri horrek Eta orduan ezin gira hortan egon, negoziaketak ez dila intzinatzen, baina guk eh, nahi ditugu lortu lan baldintzak bederen orain arte genituenak, eta hori enpresa guzientzat. Ez berdintasunik tasunik ez izaiteko enpresa pribatu eta publikoen artean, zenta bestenaz, pribatuek hartuko lukeetan uh, eh, lan guzia, eta guretzat zigarri txarralitzateke hori, eta enpresa pribatuek beraz lan. Borrokatzen dute gurekin batera, zenta horiek ere, eh, haien lan baldintzak uh, gaurkoak ez dituzte hon hartzen.